Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją savaitės dieną, jos ateina sauliai tekant prie kapo. Jos kalbėjosi tarp savęs, kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos. Bet pažvelgusios iš arčiau pamatė, kad akmuo nuristas – o buvo jis labai didelis. Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje sėdinti jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė, nenusigaskite. Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra. Štai vieta, kur jį buvo paguldę. Eikite, pasakykite jo mokiniams ir Petrui. Jis eina pirma jūsų į Galilėją. Tenai jį pamatysite, kaip jis yra jums sakęs. Jos išėjo ir skubiai nubėgo nuo kapo, nes jas buvo pagavęs drebulys ir siaubas. Persigandusios jos niekam nieko nesakė. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai – iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galop pasirodė visiems vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo. Priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusi. Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas kurie įtikės tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates, ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje o jie iškeliavę visur skelbė žodį, viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.